اسم الفاعلی اسم فاعل الامثله دقت بفرما ببین ما این بحث صرفی این درس فاعل با اسم فاعل با هم دیگه فرق دارند اسم فاعل میتونه مفعول هم بشه مانند نصر تو کاتبن نویسنده ای را کمک کردن کاتب اسم فاعلی چیه؟ مفعوله نقشش چیه؟ پس اسم فائل با فائل فرق داره اسم فائل یک وزن یه سیغه الان یادش میگیری خب دقت بفرما الامثله صدق الغلام ندم الظالم سرق اللص المتاع غرس البستانی الشجره این امثله گروه اول دقت بفرما روبروشون الان دق... نگاهی بینداز فالغلام صادق کلمه صادق فالظالم نادم پس ظالم نادم است پشیمان است فاللص سارق فالبستانی غارس صادق و نادم و سارق و غارس اینا اسم فاعلند اسم فائل از مجرد اینجوری درست میشه از فعل مزاره درست میشه مثلا یعنی سرو حرف مزاره رو بردار بعد از فعل الف بیار ناصر یکتبو کاتب یجلسو جالس یذهبو ذاهب یخرجو خارج این اسم فاعله متوجه میشی؟ بحث صرفیه حالا بیا دقتی بفرما در امثله گروه بعدی از نبر رجلو انقطع الغسل اتقن الصانع العمل استجاب الله الدعاء در امثله گروه اول یعنی از یک تا چار اسم فائل از مجرد و برات توضیح داده بود سلاسی مجرد ولی از پنج تا هشت سلاسی مزید و در سلاسی مجرد اسم فائل همیشه بر وزن فائله فائل صادق نادم سارق غارس عاشق عابد اما در سلاسی مزید نه از فعل مزاره درست میشه علامت مزاره رو بر میداری بجاش میم زمدار میاری ما قبل آخر کسر داره از نبه رجل بوز مذنب انقطع الغصن فالغصن منقطع اتقن الصانع الامل فالصانع متقنون استجاب الله الدعاء فالله مستجیب مذنب منقطع متقن مستجيب اینا اسم فائل هستند ولی از سلاسی مزید از سلاسی چی؟ درست کردنش خیلی ساده است مثلا از یعلمو چطوری درست میشه؟ معلم به همین راحتی پس بیا روی قاعده 136 تمام اینجوریه دیگه اسم الفاعلی اسم مسوغ للدلالتی علا ما فعل الفعل علی من ما فعل الفعل اسم فاعل اسمی ساخته میشه تا دلالت بکنه بر کسی که فعل و انجام داده دلالت بر انجام دهنده کار بکند و هو من الثلاثی على صورت فاعل اسم فاعل از ثلاثی به شکل فاعله مانند ناصر، عابد، ذاکر، ساجد و من غیر ثلاثی اما از غیر ثلاثی على صورة مضارعه بر صورت فعل مضارعش هست بإبدال حرف المضارعه ميما با تبديل كردن حرف مضارع بميم مثلا يناصرو يناصرو يرو تبديل تبدیل كن بميم اسم فعل درست مشه مشه مناصر مشه چی؟ بإبدال حرف المضارعه ميما مزمود مثلا تبديل كردن حرف مضارع که همون میم ها یا هست به میم زمدار و کسری ما قبل الاخر و ما قبل آخر کسر داره ببین معلم آخرش کسر داره ما قبل آخر کسر داره معلم فتح داره این اسم مفعوله البته میخوریم اینو خودش در جاش در درس بعدی نه دیگه ینصرو ببین ما مازیش نگاه میکنیم مازی ینصرو چیه خلاص این سه حرفی شد اگر از سه حرف بیشتر داشت مازی اون موقع علامت مزاره تبدیل به میم زمه دار میکنه ولی اگر مازیش سه حرف داشت مازی برای ما مهمه مزاره که نه متوجه میشی؟ اون موقع بر وزن فائله ناصره میشه ناصر کتبه کاتب جلسه جالس خب بیا درس بعدی اسم المفعول اسم مفعول شربت اللبنه تردت الخادمه فتحت الباب شممت الورده شربت اللبن نوشیدم شیر را فاللبن مشروب پس شیر نوشیده شده است طردت الخادم فالخاتم مترود فتحت الباب فالباب مفتوح شممت الورد فالورد مشموم مشروب مترود مفتوح مشموم این مشموم یعنی بویده شده اینا اسم مفعول هستند اسم مفعول چه هستند ولی اینا از سلاسی هستن از اونایی که مازیشون از سه حرف تشکیل شده خب بر وزن مفعوله نصر منصور آه؟ حالا امثله گروه بعدی رو دقت بفرما اکرم تو ضیف اکرام کردم مهمان را فضیفو مکرمان اکرم مزارش چی میشه؟ کریمو مزارش میشه چی؟ به جای یا میم زمدار بیار مک ولی ما قبل آخر فتح بده مکرم یعلم و معلم یستنصر و مستنصر به همین راحتی مثل اسم فاعل درست میشه عاقبت المذنب فالمذنب معاقب تعمدت السکوت فالسکوت متعمد استحسنت الكلام فالكلام مستحسن مکرم و معاقب و متعمد و مستحسن اسم مفعول هستند ولی اینا از غیر سه حرفی هستند متوجه میشی اونایی که مازیشون بیش از سه حرف داره حالا اینجا توی قاعده میگه اسم المفعول اسم مصوغ للدلالت على ما وقع عليه فعل الفاعل اسم مفعول اسمی ساخته میشه تا دلالت بکنه بر آنچه که فعل فاعل برش واقع شده دلالت بکنه بر که فعل فاعل برش واقع شده در اسم فاعل خوندیم اسمی است که ساخته میشه تا دلالت کنه بر انجام دهنده کار و هو من الثلاثی على صورت مفعول در ثلاثی یعنی سه حرفی اونی که مازیش سه حرف داره به شکل مفعوله مانند منصور مقتول معبود مشکور و من غیر الثلاثی على صورت اسم الفاعل مع فتح ما قبل آخر ما قبل الآخر ودر غير الثلاثي بشكل اسم فائل هست اسم فائل که الان خوندين ولی فرقش با اسم فائل این هست که ما قبل این فتحه داره اسم فائل معلم هست اسم مفعول معلم هست اسم فائل مستنصر هست اسم مفعول مستنصر هست اسم فائل مکرم هست اسم مفعول مکرم هست خب بیا مستثنا طولانی هست بحثش یا نه کوتاهه بله مستثنا رو میخونیم و به اذن الله تعالی بحث جمع میکنیم المستثنا به الله مستثنا داریم یک مستثنا به وسیله الله حضر الاصدقاء الا علیا حاضر شدن دوستان جز علی حللت مسائل الحساب الا مسألة ببین مستثنا اعراب شو الان توضیح میده الا یکی از ادات استثنایی شما موقعی که میخواید یکی رو جدا کنی از بقیه به وسیله الا دیگه جداش میکنی نه نه الا اصلا حرف ادات استثنا بهش میگن بهش نمیگن حرف جر یعنی خود خب نه اونا داستانشون هر یکی چون فرق میکنه جداگونه روشون بحث میکنه ما مستثنا به وسیله ادات مختلفی داره یکی از اون اداتا الاه یکی از اونا چیه شما الان تو این درس ما مستثنا به وسیله الا رو میخونیم الان مستثنا به وسیله چی رو میخونیم؟ الا رو میخونیم فقط تو این درس دقتی داشته باش بعدا حکم مستثنا به الا رو میخونیم مستثنا به وسیله الا چه اعرابی داره حالا دقت بفرما تو مسائل الحساب الا مساله مسائل حساب حل کردم جز مسئله قرأت الكتاب الا صفحتين کتاب رو خوندم الا جز دو صفحه انقضى صيف إلا يومين تمام شد آه، آه، تابستان جز دروس به روی قواعد 138 يسمى الاسم الذي يقع بعد الا مستثنا نامیده میشه اسمی که بعد از الا واقع بشه مستثنا و یسمى الاسم الذي يجيء قبلها ويشتمل في المعنى على ما بعدها مستثنا منه و نامیده میشه اسمی که قبل از الا بیاد و شامل بشه بر اون معنایی که بعد از الا اومده است نامیده میشه مستثنامن در این مثال حضر الاصدقاء الا علیان حاضر شدم دوستان جز علی اصدقا میشه مستثنا منه علی میشه مستثنا علی میشه چی؟ مستثنا این فقط اصطلاحات تو این درس برات توضیح میده المستثنا به الا اسم یذکر بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها مستثنا به وسیله الا اسمی هست که ذکر میشه بعد از الا ولی فرق داره در حکم با ما قبلش مخالفت میکند مخالف هست در حکم با ما قبلش ببین اینجا دقت کن حاضر شدن دوستان جز علی دوستان حاضر شدن حکمشون حاضر شدنه ولی علی فرق میکنه یعنی علی نیامد حاضر نشده نشستن طلاب جز بکر پس با ما قبلش کار میکنه مخالفت میکنه اونا نشستن این ننشسته این دوستان حاضر شدن علی حاضر بله حالا حکم مستثنا به الا رو در این درس میخونیم که مستثنا به وسیله الله چه حکمی داره اثمرت الاشجار الا شجرتن طار الحمام إلا واحدة فر الجلود إلا القائد سمر دادند درختان جز درختی بعد از الا اینجا شجرتان واحدتان القائدة چه اعرابی دارند منصوبند اینجا چه اعرابی دارند اما در سه مثال بعدی اینجوری نیست دقت بفرما لم تفتح لم تفتح لم تفتح الاظهار الا البنفسجه سجه میتونیم بگیم علل بنفسجو اینجا میتونیم منصوبش کنیم و میتونیم چیش کنیم مرفوع لم ينجو المستحمون الا احمده او احمدو یعنی يعني میتونیم بگیم احمده میتونیم بگیم احمدو ما سلمت على القادمین الا الاول الا الاولو داخل مجسمه الا تجدید داره اون فقط منصوب میکنه الا آه. نه این چند اعراب داره اینجا آورد تو شما دقت کن امثله گروه اولو رو ببین الا شجرتن الا واحدتن الا القاعده این منصوب کرد خب به وسیله الا الان داره این بحثمون الان تو این درس مستثنا به الله اونجا فقط اصطلاحات رو یادمون داد حکمش الان داره یاد میده تو این درس حکمش یاد میگیریم که آیا منصوبه یا مجرور اینجا دقت بفرم تو این درس تو سه مثال اول خوندیم بعد از الا چی بود مستثنا اعرابش فتحه داشت منصوب بود الا شجرتن الا واحدتن الا القاعده اینجا چی داره منصوبه سه مثال بعدی رو دقت کن لم تتفتح الازهار الا البنفسجه میتونیم بگیم الا البنفسجو یعنی اینجا میتونیم مرفوعش کنیم و میتونیم چیکارش کنیم منصوب ما لم ينجو المستحمون الا احمده الا احمدو ما سلمت على القادمين الا الاول الا الاول پس مستثنا به الا همیشه منصوب نیست میتونه مرفوع هم و, بل بلکه میتونه اعراب بر حسب عامل هم داشته باشه حالا تو سی مثال بعدی دقت کن لا يصدي النصيحه الا المخلصون اینجا مرفوعه ما صاحبت الا الاخيار اینجا منصوبه لا تسود الشعوب الا بالاخلاقی اینجا مجروره همین سه مثال آخری رو دقت کن برات ترکیب کنه لا یسدی فعل مضارع النصیحته مفعول بهی الا ادات استثناء المخلصون فائل هست المخلصون چه هست؟ فائل هست ما صاحبتو الا الاخیاره ما صاحبتو فعل با فائل الاخیاره مفعول بهی ما تسود شوب الا بالاخلاق بالاخلاق چرا مجرور چون وسیله حرف جر حالا اینجا دقتی بکن که مستثنا بعد از الا چه زمانی منصوبه چه زمانی میتونه من یه چیزی رو اشتباهی خوندم دقت داشته باش اصلاحش کنم ما سلمت على القادمین الا الاول الا الاول من اول خوندم الا الاول و اشتباهی خوندم نه اشتباهی حرکت داده بود ولی من هم حواسم نبود میدونی چرا الان برات توضیح میدم چرا چون ما سلمت علی القادمین الا الاولا سلام ندادم بر قادمین جز اول این اعرابش استثناء رو بهش میدیم اینا هر ستا اگر دقت کنی منفی هستند لم تفتح الازهار لم ينجو المستحمون ما سلمت على القادمین دقت کردی هر ستا منفیان زمانی که مستثنای ما جمله ما موجب نباشه جمله ما موجب استثناء درش اومده باشه دو تا اعراب میتونه بگیره چند تا؟ دو تا ولی چون اینا رو تو قواعد اومده و من نمیخوام تکرار کنم بر اساس قواعد اینجا برات توضیح حالا بیا روی قاعده 140 اذا کان المستثنى منه مذكورا دقت داشته باشه اعراب الا تفصیل داره همیشه یک اعرابی نداره بعد از الا کلمه دقت داشته باش زمانی که مستثنا منه ذکر شده باشه مانند سه مثال اولی اسمرت الاشجارو تار الحمامو فر الجلودو الاشجارو الحمامو الجلود اینا مستثنا منه ما هستند مستثنا منه کلمه رو میگند که مستثنا ازش جدا بشه آمدن طالبان جز بکر بکر از کدوم کلمه جدا شد از طالبان دیگه اینو میگن مستثنا منه میگه زمانی که مستثنامین ذکر شده باشه و کلام مثبت باشه مانند سه مثال اولی اسمرت الاشجار طار الحمام فر الجنود کلام چی باشه؟ مثبت باشه وجب نسب المستثنا به الله واجب منصوب بشه مستثنا به وسیله الله همانطور که میبینیم الا شجرتن الا واحدتن الا قاعده پس این قاعده 140 حالا روی قاعده 141 دقت بفرما اذا كان المستثنى من مذكورا زمانی که مستثنا مذکور باشه و کان الكلام ولي ولی کلام منفی باشه مانند سه مثال بعدی لم تفتح الازهارو لم ينجو المستحمون ما سلمت على القادمين اینجا چه اعرابی میگه جاز فی المستثنا الا ان ينصب على الاستثناء جائز است در مستثنا که منصوب بشه به وسیله استثناء مانند این که خودش دو اعراب داده بود گفته بود الا البنفسج الا احمد الا الاول و ان یتبع المستثنى منه فی اعرابه و جائزه که مستثنا پیروی بکنه از مستثنا منه در اعرابش یعنی هر اعرابی که مستثنا منه داشت به مستثنا هم بدیم مانند لم تفتحت الازهار الا البنفسجه اینجا اعراب مستثنا رو بهش دادیم میتونیم اعراب الازهارون رو بهش بدیم بگیم الا البنفسجو جائزه که بگیم لم ینجو المستحمون الا احمده و میتونیم بگیم لم ینجو المستحمون الا احمدو جائزه که بگیم ما سلمت على القادمین الا الاول و جائزه که بگیم ما سلمت على القادمین الا الاولی الان متوجه شدی؟ بیا روی قاعده 142 اذا كان المستثنى من محذوفا زمانی که مستثنا من ذکر نباشه حذف باشه مانند سه مثال آخری لا يصدي النصيحة ما صاحبته الا الاخيار ما تسود الشعوب الا بالاخلاقی اعرب المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب اعراب داده میشه مستثنا بر حسب عامل بر حسب آنچه که جایگاهش طلب میکنه در ترکیب کما لو کانت الا غیر موجوده اذا كان المستثنى محذوفا اعرب المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب، اعراب داده میشه مستثنا بر حسب چی آنچه که اقتضا میکنه جایگاهش در ترکیب یعنی اگر فائل بود اعراب فائل رو بهش میدیم اگر مفعول بهی بود اعراب مفعول بهی رو بهش میدیم اگر مجرور بود اعراب مجروری رو بهش میدیم کما لو کانت الا غیر موجوده همانطور که اصلا اگر الا موجود نمی بود همانطور که اگر الا اصلا موجود شما سه مثال آخری رو دقت کن لا یصد النصيحة الا المخلصون اینجا فائل نیاز داریم چه نیاز داریم؟ در مثال بعدی ما صاحبتو الاخیاره اصلا الله رو حذف کن چی میشه؟ همراهی نکردن میگه همانطور که اگر الا نمی بود چه نقشی داشت مستثنا رو همون اعراب میدی اینجا مفعول بهیه لا تسود شعوب الا بالاخلاق اینجا هم مجروره پس خیلی جالب هم حرف زده بود و خیلی جالب هم حلش کرد حالا بیا روی مستثنا به غیر و سوا مستثنا به وسیله غیر و سوا اتقدت المصابيح غير واحد سلمت على القادمين غير واحد ببين مستثنى بوسيله غير وسوى و سوا خود مستثنا مجروره خود مستثنى چيه مجروره اما غير وسوى چه اعرابي میگن خودشون اینجا دقت کن اما خود غیر و سوا رو چی بیدیم مثلا بگیم غیره یا غیرو اگر ما به جای غیر الا رو بیاریم به جای غیر و سوا الا رو بیاریم مستثنا ما سه تا اعراب میتونه بگیره به وسیله استثنا منصوب بشه اگر غیر موجب بود و مستثنا من مذکور بود میتونست دو تا اعراب بگیره و در حالت سوم که مستثنا من ذکر نبود بر حسب عامل بود بر حسب چی بود اینجا ما نگاه میکنیم که اگر به جای غیر الا رو بگذاریم چی رو بگذاریم کلمه بعدی چه اعرابی میگیره چه اعرابی میگیره سه تا اعراب میتونست بگیره اینجا هم کلمه غیر رو ما سه تا اعراب میتونیم بدیم خود کلمه غیر را ما به جاش الا رو بیاریم کلمه بعدی چه اعرابی میگیره حالا ایرلا رو حس میکنیم همون اعراب کلمه بعدی رو میدیم به غیر و خود کلمه بعدی رو مجرور میکنیم دقت داشته باش اینجا اتقتت المصابیه غیر واحد سلمت على القادمین غیر سید چرا اینجا غیر و فقط فتح دادیم چون اینجا کلام ما هم مستثنا مذکوره هم مثبته پس اینجا باید غیر رو چی بکنیم فتح بدیم بر اساس درس قبلی ها سه ما عاد المریض عائدون اینجا کلام ما مستثنا من مذکوره ولی منفیه اینجا دو اعراب جایزه میتونیم به وسیله استثنا منصوبش کنیم و میتوانیم همون اعراب مستثنا منه رو بش بدیم پس اینجا میتونیم بگیم غیره میتونیم بگیم غیرو ما عاد المریض عائدون غیر الطبیب میتونیم بگیم ما عاد المریض عائدون غیرو طبیب یعنی اعراب عائد رو بش بدیم ذمه بش بدیم چار ما قبلت يد احد غير والدي نبوسیدم دست کسی جز والدم را میتونیم بگیم يد احد غير یعنی يعني اعراب استثناء رو بش بدیم و میتونیم اعراب احدن رو بش بدیم میتونیم بگیم ما قبلت ید احد غیر والدی لا ینال المجد اینجا دیگه بر حسب عامل باید اعراب بش بدیم لا ینال المجد غیر العاملین لم يفترس الذئب غير شات اه چون فا... چه دیگه نیاز داره مفعول بهی دیگه نه لا ينال المجد فائل نیاز داریم غیر العاملین پس غیر فائله لم يفترث الذئب غیره اینجا مفعول به لا تعتمد على غیری اینجا مجرور به حرف جره کلماتی که بعد از غیر اومدن همشون مجرورن غیر واحدن غیر سعیدن غیر طبیبی غیر والدی غیر العاملین غیر شاتن غیر اللهی اینجا روی خود اعراب غیر بحث کرد روی خود اعراب چی بحث کرد؟ درس بعدی ساده هست یستثنا به غیرین و سوا میخوریم میخونیم بعدا میریم بعدی قاعده 143 مربوط به همین درس یستثنا به غیر و سوا فیجر الاسم الذي بعدهما بالاضافه مستثنا به وسیله غیر و سوا مجرور میشه اسمی که بعد از این دو با اضافه بودن یعنی غیر و سوا همیشه مضافن همیشه چیان و کلمه بعد از اونها همیشه مجروره مضاف الیه اعراب خود غیر فرق میکنه و یثبت لهما من انواع الاعراب ما ثبت للاسم الذي بعد الا ثابت میشه برای غیر و سوا انواع اعرابی که ثابت شده بودن برای اسمی که بعد از الا اومده بود همون مستثنای بعد از الا چه نوع اعرابایی رو داشت غیر همون اعراب رو داره که توضیحش مفصل رد شد المستثناء به خلا و عدا و حاشا مستثنا به وسیله خلا و عدا و حاشا اینجا دقت داشته باش که مستثناء به وسیله این ستا چه اعرابی داره دقت داشته باش مستثنا به وسیله خلا و عدا و حاشا اعرابی که بعد از مستثنایی که بعد از الا میاد فرق میکنه تا مستثنایی که بعد از غیر و سوا میاد تا مستثنایی که بعد از خلا و ادا و حاشا میاد اینا جدا جدا هستند متوجه همشون از ادات استثناء هستن به وسیلشون استثناء میشه ولی فرق دارن خب مال الا رو خوندی مال غیر و سوا رو خوندی میشه مجرور بود حالا الان میخونیم مال خلا و ادا و حاشا را دقت بفرما در امثله خیلی ساده هست این بحث قطفت الازهار خلل ورده او اه، خلل ورده میتونیم بگیم خلل وردی میتونیم بگیم ببین این دو تا اعراب درش جایزه میتونیم بگیم خلل ورده میتونیم بگیم خلل وردی دخلت غرف البيت خلا غرفة النوم خلا غرفة النوم زرت مساجد المدينة خلا واحدا خلا واحد ذبح الجزار الغنم خلا شاتا خلا شاة پس خلاو پس چند تا اعراب آورده بود؟ بله یعنی دو تا اعراب جایز بود حالا دقت بفرما قطفت الازهار ما خل الورده اینجا فقط یک اعراب بش داده فرق این با اون ها چیه به نظرت اینجا یک مایی اضافه شده اینجا یک چی اضافه شده اگر ما داشته باشه باید منصوبش کنیم دیگه نمیتونیم دو اعراب بش بدیم دخلت غرف البيت ما خلا غرفة النوم زرت المساجد المدينة ما خلا واحدا ذبح الجزار الغنم ما خلا شاتا حالا بيا روي قائد برات واضح میکنه يستثنى بخلا وعدا وحاشا مستثنى حاشا مستثنا خلا وعدا وحاشا حاشا فينصب الاسم بعدها مفعولا به على انها افعال منصوب میشه اسم بعد از اینا به این خاطر که اینا مفعول بهی واقع میشن چون اینا خودشون فعل هستن خلا ادا و حاشا اگر اینا رو فعل در نظر بگیریم ببین اینجا دقت کن اگر اینا رو فعل در نظر بگیریم اون موقع کلمه که بعد از اینا میاد چیه مفعول بهی اینای و منصوبه ولی اگر اینا رو حرف جر در نظر بگیریم اون موقع مجرور پس چرا دو اعراب نحوی ها به اینا دادن به خاطر این اگر اینا رو فعل در نظر بگیریم چند منصوب میشه مستثنا بعد از اینا و اگر اینا رو حرف جر در نظر بگیریم مستثنا چی میشه مجرور میشه ولی زمانی که ما اومد داستان فرق میکنه نمیتونیم اینا رو حرف در نظر بگیریم باید اینا رو اون موقع فعل در نظر بگیریم متوجه شدی به خاطر اینه بعد از اینکه ما اومده بود فقط یک اعراب بهشون داده بود مفعول به اینا رو در نظر گرفته بود منصوبشون کرده بود او یجر رو علی انها احرف جر یا مستثنا بعد از اینها مجرور میشه بر این حساب که اینا چه هستند حرف جر هستند فان سبقت ما اگر قبل از اینا ما اومد ما خلا ما عدا اون موقع وجب النصب نصب واجب میشه پس اگر ما قبل از خلا و ادا اومد اون موقع چی میشه نصب واجب میشه حاشا که سرش ما نمیاد قبل از حاشا ما نمیتونه بیاد یعنی میتونیم منصوب کنیم بعد از حاشا مثلا بگیم خودش مثالی آورده شذبت الاشجار هاشا النخیل حاشا النخیل ولی ما رو نمیتونیم روش بیاریم متوجه میشی؟ ما روی خلا و ادا میاد ولی روی حاشا نمیاد روی حاشا پس حاشا و ادا و خلا میتونیم اینا رو فعل در نظر بگیریم اون موقع مستثنا به وسیله اینا منصوب میشه میتونیم اینا رو حرف در نظر بگیریم اون موقع مکسور میشه مجرور میشه اگر ما روی ادا و خلا اومد صد درصد بعد از اینا منصوبه که روی حاشا که هم نمیاد تا اینجا کار الحمدلله تعالی ما بحث مستثنا رو به خوبی خواندیم موفق و پیروز باش